Пак изборуваме нешто за гордоста и за таа цел се вратиме во времето пред, уште пред настанокот на оваа наша планета Земја. И сигурно погодувате кај кого ќе водиме, кај зачетникот на злото. И не станува збор, ако зборуваме за време пред самото создавање на земјата не стана збор за милиони години. Не знаеме точно, меѓутоа не се милиони сигурно. Езекијал 28 глава. Познатата глава кај што имаме описот на овој тирски цар, меѓутоа знаеме дека овие стихови се однесуваат и лично на Луцифер. И ќе забележиме четири карактеристики овде спомнати за Луцифер. Ке читаме од 12 стих, значи 28 глава Езекијал. Човечки сине, лелејка и тажајки на тирскиот цар, рече му Господ Бог зборува вак. Ете, ти беше примерок на совршенство. Полн со мудрост, и веја првата карактеристика, Луцифер бил полн со мудрост. Втората веднаш следи во истиот стих. И чудесно убав. Читаме понатаму. Во едом во Божјата градина живееше ти, твоето облекло беше украсено со секаков сар, топас, дијаман, хрисолит, оникс и јаспис, сафир, смарагд и злато, што веројатно укажува на тоа и дека бил богат, украсен, Господ го украсил, и ништо во тоа нема лошо, Значи, со сите овие драги камења, заклучуваме дека бил и богат. Понатаму вели, беа направени тапани и кавали на денот на твоето раѓање, беа подготвени. Ова укажува на тоа дека станува збор за една позиција која што е имал овој ангел. А што бил тој? Кој имаме тука музички инструменти, ви ги спомнати. Бил водач на, на хорот, на, на музиката горе на небото. И не само тоа, току следниот стих ни кажува и каква позиција уште повеќе имал, односно, да, и после ќе читаме еден друг стих, те поставив како раскрилен херовим, заштитник, беше на светата Божја гора, одеше среде огнено камење. Јаде да не учитаме стихот таму во Мојсиевите книги. Каде бил а, поставен заштит, а, херувимот заштитник, закрилник? Каде биле поставени? Биле два во светињата на светињите, значи кај ковчегот на заветот. Видите каква позиција, каква а, значи Господ му дал а, авторитет висок и позиција. Покрај Господа се наоѓа, веднаш до престолот. Ќе забележуваме, полн со мудрост, чудесно убав, богат и мокен, односно на висока позиција. И оно што е интересно, 15-тиот стих ни се кажува дека ова тој не го имал сам по себе, или го наследил, туку му било дадено. Господ му го дал. И тоа од кога? 15 стих вели, совршен беше по своите патишта од денот на своето создавање. Уште од создавањето Господ го создал, поточно Исус Христос го создал. Затоа што се е создадено преку Него. Јован 1.3 и Колосијаните прва глава 16-17. Значи, совршен беше по своите патишта од денот на своето создавање. Му беше дадено сето ова и ништо лошо нема во тоа да бидете полн со мудрост, да бидете убав, богат, мокен на позиција. Ништо лошо нема во ова. Затоа што Бог го дава сето ова, а меѓутоа го дава со една единствена цел, повторно тој да биде прославен. Но тој заборавил кој ова му го даде. Се свртал кон себе и она што го имаме сите ние како последица на грелот го носиме со себе, а еве го зачетникот од каде сето тоа започнало од Луцифер се возгордеа. 17 стих, срцето ти се возгордеа заради твојата убавина. Внимавајте. Сите овие работи што му биле дадени, тој ги испревртел Едноставно дошол до, дошол до момент во својот живот кога, во своето постојање, кога сватил дека е убав сам по себе, е богат сам по себе. Значи, од Бога се свртал кон самиот себе. Па ми доаѓа се во сеќавање онаа сцена од видеото на Дак Башевр, «Космички конфликт» сте го гледале, кога се гледа во така еден вид на огледало, или што беше тоа таму. И <laughs> Знаете како, како знае да изгледа човек која се мести, која се средува, која и што се убав. Но се возгорде заради својата убавина. Ја занемари својата мудрост заради своето богатство. Видите како ги испревратил сите работи. Дори ако читаме во Исаја 14 глава, значи тоа е Другата глава која што вообичаено користиме за описот, која што наоѓаме, значи, описот за Луцифер, Исаја 14 глава, Не се извинувам во Езекијал, вратите се повторно во 28 глава првите стихови од Езекијал, подосно ќе одиме во Исаја. Втори, четврти, пети стих, ќе читаме од 28 глава Езекијал. Овде кај мене не е ни означено кај припочнува вториот, но ќе читам од почеток тогаш. Ми дојде Господово слово човечки сине, кажи му на тирскиот кнез, Господ Бог зборува вака, твоето срце се возгордеа, ти рече, јас сум Бог, злоупотреба на позицијата, на моките. Седам на Божиот престол во срцето на морето. Иако си човека не Бог, ти го изедначи твоето срце со Божиото. Ете беше помудар, добро, не мора, третиот стих, четвртиот, со, твој, со својата мудрост и разум насобра богатства, ја наполни ризницата со сребро и злато. Со твојата голема мудрост, со посредство на твојата трговија, гумножи умножи твоето богатство. Но твоето срце се возгордеа од богатството. Се возгордеа заради убавината, ја злоупотреби мудроста, за да натрупа богатства, се возгордеа од богатството. Се што му беше дадено од Господа, тој го злоупотреби. Кога зборуваме за мудроста, е, ко прво Може би најдобриот стих кој што кажува за тоа што е мудроста е пословици 9.10 еден од тие стихови, пословици 9.10, кој што гласи Стравот од Господа е почетокот на мудроста и познавањето на светиот е разум. Очигледно Луцифер ја го изгубил тој страф од Господа. И штом немате страф од Господа, вие го немате ни почетокот на мудрост. Джабе е сета онаа мудрост што му е дал Господ, го изгубил разумот, како на Навуходоносор, сетете се. Се му било дадено од Господа, и таа мок и позиција што имал и тој, Господ поставува царе. Но се возгорел, рекол, е, овој мојот Вавилон, видите што направи. Кога Господ му го зел разумот, станал како вол пасел трева се дојка Господ повторно му го вратил. Значи, джабе е без разумот, без она што Господ има, джабе е, немате ни богатство, ни ништо не ви вреди. Осма глава 13 стих пословици. <clears throat> Стравот од Господа е омраза кон злото. И вели, јас ги мразам гордоста, самодостатноста, патот на лошото и уста полна со лагик. Значи, стравот од Господ е почеток на мудроста и тоа е отклонување од злото. тоа, Луцифер се свртел од Бога, го изгубил тој страв Господов и се свртел кон злото, кон самиот себе. еве сега да, да отидеме во Исаија 14 глава и да ги читаме оние познати стикови од 12 до 14. Како падна од небото деницо, светлоносецо сине зорин, како ли, се, си, ли си симнат на земјата ти угнетувачу на народите, зборуваше во своето срце, ќе се искачам на небесата над Божите звезди. Господ му дал таква висока позиција, авторитет, а тој сака да се искачи над Господ. Джабе не викаме денеска, значи тоа е едноставно останато од уште од тогаш, и уште од Адам и Ева, кои што паднале во греф, а, на човека дај му позиција или пари и готово, ќе увидиш како. е. Значи. Зборуваше во своето срце, ќе се искачам на небесата над Божите звезди, ќе си издигнам престол за себе, на Собирната гора ќе престолувам на краен север, ќе се искачам во облачните висини, ќе бидам еднаков со Севишниот. Да, се што му било дадено, мудроста, убавината, богатството, позицијата се злоупотреби. Се свртел тотално кон себе. За разлика од него, да видиме како Исус гледал на овие четири работи. Како Исус гледал на мудроста, а немало помудар од него на земјата кој што чекува. Ајде да отвориме во Јован пета глава. 30 стих. Јован 5.30 вели, јас ништо не можам, че значи Исус вели, јас ништо не може да правам сам од себе. Како што слушам, така судам. И мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, туку волјата на оној кој ме прати. Најмудриот што чекувал на земјата. Видите какви зборови кажува. Вистинската мудрост е кога таа мудрост е искористена и тоа знаење е искористена за добробит на другиот. И И овде тој го велича својот татко. Тој е насочен кон таткото, кон отецот, од каде што ја примил таа мудрост, а не кон самиот себе. Не се воздигнул. Никаде не гледаме Исус да вели Ај, слушате ме сега, мене ја што ќе ви кажам, колко јас знам, колко јас сум мудер, мудер, тоа го нема кај Исуса. Или седма глава Јован 16 стих. Имаме еден куп вакви стихови. Не ве да прочитаме некој. 7.16. Тогаш Исус им говори и рече, кога го прашуваат, нели, од каде овој ги познава писмата, кога не е во школите. Тој им одговари и вели, мојата наука не е моја, туку на оној кој ме прати. Никаде Исус не се велича, ете колко е мудар и паметен, колку ало знаење има. Не, туку секојаш во фокус се другите, односно отецот и во овој случај го велича својот татко. Го станува збор за убавината, надвршниот изглед, кој што толку многу се велича денеска во ова наше време. По сите зборуваат, знаете, еден куп вести се насочени кон познати глумци и личности, како тоа биле облечени на, не знам, тамо на некој провод, кои кој бил по, односно која била по-гола, да ме извините на изразот, ама не која била облечена, која, која била по-гола. Тоа е за нив облека, облекување. Но, што е со Исуса? Дали Исус може да привлекува внимание со на, својот надвршен изглед? Колку бил тој убав, да кажеме, зашто Господ... Зашто било така со него, еве. Исаја ќе читаме 53 глава, онај она пророчка глава за Месијата. Втори и трети стих од 53 глава Исаија. Израсте пред него како нешно стебло, како корен од сува земја, и вика немаше на него ни убавина, ни блесок, за да би се загледале во него, нити милозливо, за да би ни се допаднал. Значи Исус не бил, Исаја не сака да каже дека бил грд, или не знам каков, меѓутоа, бил е просечен човек. Се, се облекувал вообичаено, како, и, како и сите во тоа време, значи. како и повеќето. Значи. Не се дотерувал нешто посебно, не се кител, не покажувал, не сакал со надвршниот свој изглед да го привлече, да ги привлече луѓето. Туку што сјаело било карактерот негов. Тоа е она што треба и кај нас да се прикаже. Дури само, самото светилиште земете го во обзир. Како изгледал, како изгледал, па то било шатор во пустината, зборуваме за светилиштето во пустината. Од надвор, ништо посебно. Шатор. Пише од тамо платно, да, од кои материјали е направено. Мегуто, каде било убавината? Внатре биле златото, среброто и сите тие елементи во светилиштето. Внатре било убавината, внатре било и Божето присуство, самото Божие присуство. Дори и светилиштето не говори за тоа. Ајде да отвориме во второ послание до Коринќаните. За богатството, второ послание до Коринќаните, 8-9. 8.9 Зошто позната ви е благодата на нашиот Господ Исус Христос, како заради вас од богат стана сиромашен, за да се обогатите вие преку неговата сиромаштија. Како Исус гледал на богатството? Повторно, во фокусот се другите, не тој, се вели овде тој осиромаше за да ги збогати другите. богатството Господ го дава и не е ништо лошо и зло во тоа, како што видовме, значи нити убавината. Господ е љубител на убавото, вели се Стрелен Вајд. Господ сака се што е убаво, меѓутоа највеќе сака убав карактер. По тој цитат вели. И самото богатство, меѓутоа, тоа е дадено за благослов на другите. Еве го односот на Исус кон тоа. Или пак позицијата. Кој е опрашање позицијата <clears throat> Филипјаните 2 глава Овие се најубави стихови, од, почнувајќи од пети познати стихови и често цитирани. Но да ги прочитаме, Филипијаните 2 глава. Имате е во себе истата мисла која беше и во Исуса Христа, кој иеко е во Божи обличе, него сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога. Пазите, Луцифер сакал да биде еднаков со Севишниот, како што читавме, и над него. А на Исуса ништо не му представувало проблем тоа што е еднаков со Бога, Туку се лишил од таа позиција, се лиши сами од себе, вели седмиот стих, и зеде обличе на слуга, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе си и стана послушен до смрт, дури до смрт на крстот. Замете си го, господарот на Вселената се наведнува и им ги мие нозете на научениците. И тоа валкани, во сандали, знаете како оделе. Некако ние ще си ги има тука нозете за сето вечер. <laughs> Некојаш може да има нешто од чарапата, нешто така ќе излезе, онака. тоа ништо ништо посебно, ништо сите да имаме со чисти нозе, нели? <clears throat> Но тој се понизи, некој каже за време на пуката, коментирајќи за Немија, Неман, Тој се понизи и затоа Господ го возише, деветиот стих, затоа и Бог го превозвише и му подари име што е над секое име. А Луцифер сакаше име над секое име. Сакаше да биде над Севишниот. Па изгуби се што имаше, се што му беше дадено. Че гледаме таа разлика меѓу Луцифер и како тоа паднал Луцифер, како тоа и денеска мнозина од луѓето паѓаат во истите замки, Тоа се неговите замки, тоа е она што тој го сака, го посакува и го нуди и на луѓето. Ке ви даде и мок и позиција и било што само за да ве сруши, затоа што човекот е слаб. <clears throat> Не може да се носи со, со сите тие работи. Зошто сите овие работи, зошто се оваа разлика? Па за да видиме и да се истестираме ние самите, како ние гледаме на овие нешта. Еве, мудроста како прво. Ајде, денеска сите еден куп факултети има во Македонија. Ништо лошо. Ништо лошо човек да знае. Ви тоа знаете, секјавате вчера читавме оние што беа. Кој е најдоброто образование? Кој е најголемото знаење? Тоа е знаењето што го нуди оваа книга. Дори имаше еден цитат таму дека секој она образование во кое што Библијата е тргната на страна, не, не, не може ни да се нарече со зборот образование. То не е образование. Всушност. Да. Имате денеска универзитети познати, како што се тамо Гейл, или, не знам, Хар, Харвард или други, кои што на времето биле, значи, универзитети кои што се проучували Библијата, меѓутоа денеска имате ароганција, имате луѓе кадри кои што излегуваат од тамо на кои што не можете да им пристапите како прво. Со сета таа мудрост, сето тоа, сета таа мудрост под наводници и знаење што го стекнале таму, тие се возгордеале и се свртени кон самите себе си. Дипломи, докторати па тој проблеми во црквата дори. денески го имате тој проблем и тука. Токму тие се тие доктори кои што ги извртуваат науките. Вчера баш читат. Извртуваат и Божијата наука. Замисли се денеска учени теолози во црквата ќе кажат ајде сега ќе читам и ќе верувам на една жена таму кој што две-три оделенија едва и завршила, јас неја ќе ја слушам. Тоа збор за Елен Вајт, нели, ако не ви текнува. Меѓутоа, <laughs> Бог проговорил преку неја, па имате, имате во Библијата и овчари, и не знам какви се луѓе преку кои што Господ проговорил. Мудроста да, мудроста е полезна. Господ ја дава мудроста, меѓутоа ако се искористи за да се прослави истиот, тој Бог. И повторно тоа знаење и таа мудрост што ја црпеме и овде и било какво знаење треба да го искористиме за да, да, да за полезност и за доброто на другите, а не да се величаме и да се гордееме колку факултети имаме или не знам што. И колку ние знаеме. Ако се сеќавате на оној стих, не може да не се кјавате и многу а, скоро го цитиравме во една а, друга конотација, Римјаните прва глава 22 и 23. Зборувајќи дека се мудри станаа безумни, и ја заменија славата на нераспадливиот Бог со слика, слична на распадлив човек, на птици, на четвроножни животи, на лазачи. Место да го прослават Бога, тие се направија паметни, па измислија теорија на еволуција, па не знам, какви се не други теории и избезумија сушност. Или Јов 28.28 28, и овој стих е во склад со предходните опословици што ги читавме, или може би ги спојува, ги врзува некако оние два стика што ги прочитаме од пословици, 9 и 8 глава. Значи, Јов 28.28, 28, лесен за спомнење, Јов 28, 28, вели, а потоа му рече на човекот, стравот од Господа, ете што е мудрост, одстранувај се од злото, тоа ти е разумност. Еве ја вистинската мудрост. Денеска нема страв од Господа. Сите се прават мудри. Што е со надворешниот изглед, со, убавината? Дали тоа ние како христијани треба, ево го видовме Исус, како тој поглед имал кон ова, може би една скокотлива тема, да кажеме, меѓутоа, мораме да спомнеме збор 2. Дали ние треба да настојуваме или да, да правиме да, да луѓето ги привлечеме со својот надвршен изглед или а, значи, никому не судам, меѓутоа, треба да се запрашаме секој себе, дали со својот изглед му служам на Бога или пак, која е мотивацијата? Дали со тоа ќе го прославам Бога или пак вниманието е насочено кон, кон самиот мене? Прво Петрово. Ајде да прочитаме некој стик во овој поглед. Прво Петрово послание, трета глава. Трети и четврти стих. Иако овие стихови што ќе ги читам се однесуваат на жените, меѓутоа <clears throat> се однесуваат и на мажите. Не се само жените тие кои што може би уживаат, ете да се дотеруваат, да ти изгледаат убаво. Вашиот украс да не биде надворешен во плетење на косата, во ставање на злато или во облекување на разни облеки. Туку сокрениот човек на срцето во нераспадливиот украс на кроткиот и мирен дух – што е од голема вредност пред Бога. Че е повторно она слика на светилиштето ми доаѓа во глава. Внатре е она што е вистинско, вистински украс. Надвор не. Надвор нема потреба од плетење, од китење. Господ сака едноставност. Како што Исус бил едноставен, вообичаен. Не, мож, не се издвојувал воопшто по својот надвршен изглед од, од останатите луѓе во своја време.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 Овде не оставаат простор овие стикови и кој знае колку да се коментира. Се е толку јасно. Парите, богатството, веќе рековме, не можеме да му служиме и на мамона и на Господа. Ако Господ не обдарил со пари и богатство, не треба да се свртиме кон самите себе си, туку да се свртиме да видиме уште колку души има за спасување. Докаде е делото? Дали можеме да допринесеме нешто за делото? Мокта, позицијата, пак и кажам, Исус се симнал од небото таа позиција, и станал како еден од нас, станал слуга, подолу и од нас, им ги измил нозете на учениците, што, што ти се не правил? Само за да придобие некоја душа. Моќта, парите, убавината, мудроста, сето тоа може да не возгордее, драги браки сестри. Може да не оддалечи од Господа, може да го сврти нашиот поглед во друг правец, и да тоа служи на наша пропаст, како што послужило во случајот со Луцифер. Се што правиме, ќе завршиме со овој стик, прво послание до коринкјаните, 10.31. Дали тоа јадеме, прво послание до коринкјаните, 10.31. Дали пиеме, че значи, според тоа, јадете ли, пиете ли, или ако правите нешто друго, правете се за Божја слава. Се што правиме, драги браки и сестри, тоа треба да ни биде секојаш на ум. Треба да го прави на Божја слава. Никако на нечија друга или пак на своја слава. Нека Господ ни помогне, нека Светиот Дух делува и ако може би сме во оваква една каша, да Господ го сврти погледот наш кон вистинските вредности, кон вистинската убавина, кон вистинското богатство, вистинската мудрост. Нека Господ не води и чува. Амин.